كبير فقد أقسم الله عز وجل بعدد من مخلوقاته الكبار الدالة على عظمته سبحانه وتعالى في سورة الشمس على النفس المفلحة وغير المفلحة الله سبحانه وتعالى ta'ala سوره الشمس ameapa na idadi sio ndogo ya viumbe vyake vikubwa vinavyoonyesha ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu zake na uwezo wake mkubwa sana vyote hivi ameapa kwa ajili ya nafsi iliyofaulu na nafsi iliyokula khasara faqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akisema washamsi wa na apa kwa jua na mwangaza wake jua ni kiumbe ambacho sote tukiona ukubwa wake na mwangaza unaopatikana katika huu ulimwengu kupitia kwa jua ni mkubwa mno bimaana hata lau kama walimwengu wote watakusanyika kwa ajili ya kuwasha moto ili wapate nuru, ule moto ukawa mkubwa utakavyokuwa, hauwezi kufunika nuru yake kiasi cha jua linafunika Yaani wakati wanadamu wakusanye kuni, wakusanye vile watakavyofanya, lakini ule mwanga unaotolewa na jua hawezi kuufikia mwangaza wa ajabu sana yani sasa hivi tukiwa twaona sisi bila kuhitajia taa wafikiria kuna nchi ngapi hii tunazungumza sasa hivi ni mchana nchi nchi masafa ya kiasi gani na kiumbe kimoja peke yake tuwashe taa tutakazoziwasha huwezi kufikia hata robo ya kile kinachofunikwa na jua kwa ule mwangaza Allah aapa kwa hili jua washamsi wa dhuhaha na apa kwa jua na mwangaza wake si jambo dogo tena walqamari idha talaha na naapa kwa mwezi unapolifuatia bimaana likiondoka jua kinachokuja usiku ni mwezi na mwezi ni kiumbe kingine Allah subhanahu wa ta'ala amekijaalia ni kiumbe kinacholeta nuru ya usiku bila kumuumiza macho mwanadamu. Ukuumbiwa bure, lazima uonyeshe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, ule mwangaza unaoletwa na jua wamsaidia mwanadamu katika shughuli zake za kawaida za kila siku na jua linapoondoka ukija mwezi ule mwangaza wa mwezi ni kiasi tu bila ya kumuumiza macho wala aweza kulala vizuri kabisa pia Allah akaapa kwa mwezi wanahari idha jallaha na kwa mchana unapolidhihirisha lijua likatoka hivi Allah aapa kwa ule mchana wakati walaili idha yaghsha na kwa usiku unapolifunika kaingia usiku kwa ajili ya raha yetu giza ili tupate utulivu waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha ule usiku unapoingia ikawa kila kitu chatulia kama vile mchana unapoingia ule uhai warudi watu waanza kuchangamka na shughuli zao usiku unapoingia ni wakati wa kupumua watu wakapumzika Allah akajalia ile hali ya mazingira ni rafiki kwa ajili ya mwanadamu kulala na kupumzika na wewe angalia ukilala mchana kwa mfano ukalala mchana mzima ili usiku ukae macho usiku mzima hakuna shida fanya ngoja ipite wiki utajua mtu akikuona anaweza kufikiria umepigwa umechoka lakini si walala kila siku eh walala wakati gani wa mchana eh baba mgonjwa wewe eh, ah mimi mzima mbona sura zako zimekuwa namna hii kama umechoka na utazeeka kabla ya siku zako lakini subhanallah angalia usiku ukilala hata masaa tano sita basi tosha lala vizuri kabisa mchana inshallah ukupata nafasi ya kulala lakini utajiona uko na afya yako enda vizuri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 lakini jua likija yageuka rangi badala ule weusi wa usiku waona mwangaza yageuka blue ile kala ya blue ile unaoona juu yasaidia katika kuweka macho yawe wazi yani macho mtu awe macho lale ila mtu akiwa amechoka na masala mengine ili apate kufanya shughuli zake za mchana kwa usahali na akiwa amechoka lile jua laondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala akuletea usiku ule mwanga wa rangi ya bluu waondoka sasa ule baki wa utafuta mwenyewe kwenye ma TV ni ule utafuta wewe mwenye kukuumiza macho lakini Allah shakuondolea ili upumzike ulale vizuri haya yote haya tufanywa kwa ajili yetu sisi Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanadamu sana amempa mambo mengi sana amemuumbia vilivyoko mbinguni na ardhini vyote kwa ajili yake ili amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wasamai wa banaha na naapa kwa mbingu na kwa aliyeijenga ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala mbingu bana na ukubwa wake na upana wake aliyeziumba ni Allah subhanahu wa ta'ala na haya ni mambo mengine miujiza mengine ajabu mbingu vile zitakavyokuwa zimebaki miaka iliyobakia, huwezi kuona sehemu labda yahitaji kupigwa uraka, kuna ufa. Allah safarji albasara hal tara min futur, waona kuna siku moja wewe huko chini kwa pakwa rangi huko juu, kaeni vizuri huko, hamna kitu kama hicho, ziko vile vile mwazaliwa wakifa, mwazaliwa wakifa, mwazaliwa wakifa, ziko vile vile tu, salama tu sasa waona mtu yupita tu yupita hivi akipita hivi haangalii awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh angalia ufalme wa Allah kwa jicho la ibra la kuzingatia الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور labda kuna mahali unaona kumechakaa chakaa hivi kuhitaji kupakwa rangi kama majumba yetu haya haipiti miaka miwili mitatu, ona hapa pahitaji rangi hapa, pasha chakaa lakini la kwa vile vile. Alafu ushaona nguzo zui eh, zazuia mbingu, mbona hilo wamfikirii Mimi nashindwa na wao wanaojiita wanasayansi kuna mambo mengine yako mbele ya macho yao, wajifanya hawayaoni kwa sababu hawajui jawabu lake. Wajua kama hajui jawabu lake ajifanya haoni na Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawnaha Allah amezinyanyua hizi mbingu bila ya nguzo yote wana nguzo hakuna nguzo hebu tuonyeshe wewe jengo limejengwa hapa kwenye ulimwengu kwenye dunia na binadamu halina nguzo utakuwa watu wewe utaua watu tu lakini mbingu zimesimama bila ya nguzo yoyote kabisa haya maswali hata mainjinia wasome vipi wao wajiulize kwa sababu wajua ataaibika hajui ajibu vipi ukimuuliza muulize yeye atajibu nani kuna wengine wameshindwa kujibu maswali kama mlisosema kule juu hakuna kitu kule ah nyinyi mwajua kama wako na sayansi wengine wapumbavu kiasi hicho wasema kule juu hakuna kitu kule hakuna kitu tuona wasema hakuna kitu vipi yani sisi wajinga sana hatuoni basi kama hatuna macho hapo si tukitoka nje tuaona bwana sema una jawabu ni mambo ya ya kuonyesha ukubwa wake muumba subhanahu wa ta'ala subhanallah tena wal ardi wama tahaha na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza ardhi na aliyeitandaza hii ardhi wanaopiga picha yake wale wanasayansi iko kama mfano wa mpira kiasi yani iko round haiko lakini hilo wewe hulioni wewe ushakwenda sasa tushuka chini hivi twazunguka waiona iko hivi hivi imetandazwa waje ardhi ile ile ambayo iko kama boma na hiyo hiyo imetandazika hivi kilo unakokwenda imetandazika hivi kabisa waona kabisa na ndio maana kuna watu huko nyuma walikuwa wakikanusha hilo kata haiwezekani ardhi haiko haiko round vipi iko round natutembea tu hivi hivi lakini sasa hivi elimu imesonga mbele watu waona yachukuliwa picha kwa mbali hii ndio ardhi yenu mnaoishi na waiona vile ilivyo lakini ukishuka pale kwenye ardhi hauioni iko vile ambavyo wewe na kwenye picha moyoni umetandazika kabisa hivi na hapa kwa ardhi na yule aliyeitandaza ambeni Allah na Allah amewafanyia hivi ili iwe sahali kwenu nyinyi kuishi katika hii ardhi kuna wengine wana fudhul eti watafuta namna gani atafika kwenye nini kwenye sayari nyingine atafute maisha kule kuna watu wana roho mbaya yani ashachoka kuishi na wenzake humu ataka kuwakimbia ishi huko ni kama mfano huku kwetu kukitokea mahali mtu ameanza kujenga jenga na nini watu wote wakimbia ah kule tuko mbali kabisa kuna chafujo wala watu watu na nini utasikia hakuna uswahili kule bwana lakini akifa aletwa ni huku kwetu akifa atafuta watu kumzika wasikia atatolewa kwa mamake majengo ah sio waishi huko hutaki mtu karibie lakini utotoka huko si haramu lakini kuna watu wengine wakifanya hivyo kwa sababu kuwakimbia watu usiwakimbie ndugu zako ndio hawa wao watakaokuzika watakaokuswalia ndio utaishi na wao sasa kuna wengine wamepita mipaka watafuta ardhi mwezini mahali pa kuishi kuna scandal moja ilitokea Umarekani iko kwenye documentary eti jamaa mmoja auza ardhi za mwezini ambayo iwataka iwauza tena watu wana title deed na nini na kuna wajinga wakanunua sielewa watu wallahi mtu anunua wajua siku yoyote iweza kutokea kama huku kwetu jambo ardhi yauzwa kuna mwituko ambao iko siku moja atakuja kuendelea atakuja kuendelea waishi simba huko utaendelea wapi kuna swara tu kuna na viumbe ajabu ajabu tuko hivyo wanadamu sasa wengine wamepita mipaka hii ardhi ndiyo Allah ameiumba tuweza kuishi sisi tukalima kukatokea mimea na huko kulima kwenyewe timba mwatimbatimba tu sio ti nyinyi ndio mwatoa ile mimea a nyimwa mwachimba tu mwatia tembe ile tembe ukiitia wewe wajuaje utatoka mti pale ama kutotoka kitu gani afaraaitum ma tahruthun aantum tazraunahu am nahnu zari'un anenda na maharago yako likajaze kule ndani kisha uachiwe hivyo hivyo utafanya nini hakuna kitu kitatoka lakini Allah kwa rehema zake akawatolea wangapi wazingatia hayo wangapi watu wangapi wakaa chini akafikiria rehema za Allah juu yake ni ngapi na neema na fadhila Allah alizompa wangapi wakaa chini akafikiria subhanallah wewe ushafikiria kuwa vitu vyote hivi unavyoviona Allah amemuumbia mwanadamu walaqad karramna bani adam Allah amemkirimu sana mwanadamu lakini ajue haya yote hayaji bure hayaji bure ni mtihani mkubwa sana wa nafsi wama sawaha na naapa kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza nafsi ya mwanadamu Allah hapa nayo kusi kitu kidogo tena faalhamaha fujuraha wa taqwaha kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake akaifahamisha kuwa huu ni uovu na huu ni wema hivi viapo vyote hivi Allah alivyoapa hapa kwa nini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha hakika amefanikiwa aliyeitakasa nafsi yake na hakika amekhasirika aliyeiviza na kuidharau nafsi yake na kuididimiza katika uchafu na uovu sasa wewe mwenyewe chagua moja katika haya mawili basi ndio viapo hivyo alivyoapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hilo قوله عز وجل qad aflaha man zakkaha ay anna man saa fi tazkiyati nafsihi mwenye kwenda mbio katika kutaka kuitakasa nafsi yake wa islahiha na kuitengeneza wa sumuwiha na kuinyanyua ikawa nafsi yake ni tukufu bilistikthari min at-ta'ati wal khairat kwa kukithirisha mambo ya taa na mambo ya khairi walibtiadi anil maasi was sayiat na kujiweka mbali na maasiya na madhambi tahaqqaqa falahuhu huyu kufaulu kwake hakuna shaka atapata kule kufaulu kwake atahakiki kufaulu kwake ile nafsi pia itafaulu وقوله عز وجل وقد خاب من دساها أي من حقر نفسه الكريمة بفعل الآثام من يكويتوز نفسي yake tukufu kwa kufanya madhambi وقمعها وأهلكها بفعل الذنوب na akaididimiza nafsi yake na kuiangamiza kwa kufanya madhambi istahaqqa bidhalika alkhaybata walkhusran atastahiqi kwa kufanya hivyo kula hasara na kuambulia patupu ولما كانت تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعنى بها عناية فائقة na kwa kuwa ilivyokuwa hii nafsi hii ina umuhimu wa kiasi hiki basi imekuwa ni wajibu juu ya kila muislamu anayejitakia kheri nafsi yake anayejipendelea nafsi yake kheri awe ataishughulikia nafsi yake kushughulikia kwa hali ya juu kabisa kila wakati itizame nafsi yake وأن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الغاية الحميدة أي جاهد نفسي yake apigane na nafsi yake katika kufikia haya malengo matukufu liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu ili afaulu duniani katika dunia yake na akhira yake wayan'ama bisaadati alhaqiqiyya na awe ataneemeka na saada ya kikweli ya uhakika faina inna linnafsi ala lmuslimi haqa yataka tuelewe kuwa nafsi yako ndugu yangu muislamu ina haki juu yako kama qala sal llah alaihi wasallam wa inna linafsika alaika haqa na nafsi yako juu yako ina haqi hii haqi nini kila mmoja ana ufahamu wake lakini ufahamu sahihi ni ule ufahamu uliokuja katika sheria ويخطئ من يظن ان حق النفس يكون بالتشديد عليها وحرمانها من حقوقها التي فطر الله النفوس على الاحتياج اليها نامكوسيا يلي انا يذنيا كو يا نفسي ni kuifinya ile nafsi ukaitia uzito ukainyima haki zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba ile nafsi kuwahitajia haki hizo nitawapeni mfano wapo katika manasara ambao waitakidi kuwa katika kuitakasa ile nafsi ni kuwa yeye asioe na mwanamke asiolewe yule mwanamume yule asiyeoa akaitwa nani papa sio kitu gani fadha haoyo wafanyaje wewe mwanamume mzima na afya yako we utaishi vipi lazima uoe Allah amekuumba hivyo ya imma uende kwa njia ya halali ya imma utaangukia katika njia ya nini ya haramu kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakupinga ile shahwa iliyoko ndani ya mwanadamu la sababu ameiumba yeye na hikma yake Uislamu wala haukuja kupinga hilo jambo na kusema hakuna kitu kama hicho la la la Uislamu umekuja kuiweka katika njia ya sawa kuwa sawa uko na, na, na hili jambo eh. hili jambo utalikontrol kwa njia hii ikakuwekea ndoa ukastirika pale ukaipeleka shahwa yako katika jambo ambalo sheria imekubali na kuna faida ndani yake lakini huyu mwingine akaona ah, ah, mimi kuitakasa nafsi ni kutooa ndio zile balaa mnazozisikia kila siku zatoka kwenye magazeti wasikia papa kambaka mkiwa fulani papa sijui kamfanya fulani kambaka mtoto wa mtu fulani kamfanye mabalaa mengi yatokea kwa nini kwa sababu nafsi haiwezi wewe ipeleka katika mahali ambapo nafsi haiwezi kusubiri zaidi ya hapo mm -mm. ha ghulatu sufia nao wakaona pia katika kuitakasa hii nafsi ni kuitesa unasikia wale masufi huko huko nyuma si hawa sasa hawa sasa wapiga mzigo wale huko nyuma wao waona kuitakasa nafsi ni kuiwacha nafsi na ndaa iwe aili kitu kama na mtu yuenda mwituni hivyo akaa hali mpaka wasema ufikia katika hali akawa yuona vitu ambavyo nyie muoni hiyo yaitwa hallucination yani kwa mfano wewe umekaa huli siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu utaanza kuona malaika wako wewe wako wewe mbona naona watu wapita pita ndio enda kufa hivyo polepole pole mbona no ndaa hiyo hakuna kitu kingine wewe umepigwa na ndaa wajua ndaa enenda eh, ukale wacha ujinga hakuna ibada ya kuitesa nafsi namna hiyo hata dini ya Uislamu imeamrisha jambo hilo kwa kwa kipimo somu wafunga kuanzia alfajiri ikitua likitua jua magharibi khalas kuisha wakati wake si kupita mipaka mtu wiki hujala kisha yeye anguka chini sema mimi naona sijui nini naona mpe maziwa kama ataona tena akipewa maziwa haoni tena vile vituko anavyoona si kutaka kwake amechanganyikiwa kwa njaa hii ni njaa kwa sababu wewe waitesa nafsi yako si sawa kwa kuna baadhi ya watu akili zao zawapelekea kuwa kule kuitesa nafsi ndio kuitakasa si sawa wala si kweli ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan mitume waambiwa hivyo ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibat kuleni katika vitu vizuri bwana haimaanishi kila mandhi huyu wali bwana a a ama utakuwa kafiri a a hata ukila biriani ukila haina neno bwana kulu min at-tayyibat bora wakulu washrabu wala tusrifu bas usifanye israfu hukukatazwa bwana قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الله hajaharamisha vitu vizuri vizuri hivi kula vizuri kama hali pazuri ishi vizuri kuwa na kipando kizuri hujakataza vitu vyote hivi maadamu Allah amekupa uwezo bila ya kufanya israfu tumia bwana ya nini basi bwana wafanya kazi wenda mbio nini bala wachoka wapata senti nyingi kweli kweli kisha akawa piga dagana na sima kwa mbali hivyo jifanya zuhudi bwana wewe wadanganya watu zuhudi sio maana yake wasingizia dini ikiwa mitume wa Allah ameambiwa ni kulu mina tayyibat maadamu Allah amekupa uwezo kula vizuri hukukatazwa waishi kwenye nyumba ya dhiki na Allah amekupa uwezo wewe muona mtu amejenga gorofa kubwa masha Allah alafu yeye aishi kwenye ngazi pale chini pale amepaziba hivi ana kigodoro chake pale yeye alala pale utafikiri yeye ndo askari wa nyumba kumbe ndo mwenye nyumba ni mweza anafanya mzaha kuna watu hapa wajenga majumba kule wajenga nyumba kule wajenga kisha yeye haishi nchi haishi nchi nyingine akija kutembelea tembelea nyumba zake kuna nyumba moja ametengeneza chini ya ngazi kijigodoro hapo kwenye ile kona chini ya ngazi ile ndo anakolala pale mgumu mpaka kwenda kukodisha mahali funduk ya kulala sawa haishi nini apate kuishi kisha aje kwamba bwana yule mwenye nyumba yuko yuko wapi yuko pale yuko wapi wafikira kwa tafuta panya ni mtu anlala hapo chini sasa maisha gani haya huu bakhili huu haufai bwana si sawa bwana sio sawa Allah apenda kuona athari ya neema yake kwa mja wake wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith tumia neema za Allah alizokupa wakamua wakamua jiumiza nafsi yako kwa nini akhi hizi katika kutakasa nafsi upande wa pili sasa kama yukhti'u man yadhunnu an haqqa an-nafs yakunu bitafriṭi wa ihmali siyasatiha wa tarkiha munghamisatan fi shahawatiha kuna wengine waona kuwa kule haki ya nafsi yake nini haki ya nafsi yake aona ni kuiachia vile inavyotaka yani afanye anachokitaka katika maasi na nini na balaa yote afanya tu ajali yani amepita mipaka katika kuiwacha ile nafsi hana siasa ya kuipeleka nafsi yake katika taa akaizuia ile nafsi yake kutokana na maasi yeye aizamisha katika shahawati kisha aona huku ndiko kuipa haki nafsi yako wenyewe wakwambia bwana jivinjari bwana maisha mafupi yani na nakwambia marefu mafupi kweli lakini hayo yako mbele yako ndio utayajua hapa duniani hata ukiishi miaka mia mifupi sana maisha maisha ya dunia mafupi sana kweli lakini haijamaanisha maisha mafupi basi ndio utumie katika kufanya kila aina ya maasi la bali ndio ufanye bidii kwa ajili ya maisha marefu yaliyo mbele yako yasiyokuwa na mwisho akhira yako Sheikh asema wasaadhkuru fima yali qawaida muhimma nitataja hapa mbele misingi muhimu tu'inu almuslima ala tazkiyati nafsihi bil a'mali alfadila wal akhlaq alkamila misingi itakayomsaidia muislamu katika kuitakasa nafsi yake kwa matendo mazuri na tabia zilizokamilika wa tathiriha mimma yudannisuha ويشينها من سيء الأعمال وذميم الأخلاق na kuitahirisha ile nafsi kutokana na kile kinachochafua ile nafsi na kuiharibu ile nafsi katika matendo maovu na tabia mbaya mwanadamu asipojiangalia nafsi yake kabla ya kuondoka hapa duniani wallahi atajuta na yale majuto hayatamsaidia chochote yauma idhi yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra kule kujuu utakuta mfahamu mtu. Ni hapa duniani hii nafasi unayo. Itumie. Allahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله